Հանրային գործիչ Տիգրան Պետրոսյանն իր մտահոգությունն է հայտնում առայն, որ ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունն այնպիսի գործողություններ է կատարում, որոնք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով նախատեսված չեն։ Ըստ նրա, նման լիազորություններ վերապահված չեն նաև խաղապահների կանոնադրությամբ, որին Արցախում տեղի ունեցած հայտնի դեպքերի առնչությամբ ժամանակին հղում էր կատարում ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը пункте 9 ноября там соглашение трехсторонном հստակ գրած է կողմեր, կողմեր, մի կողմում մենք ենք, մի կողմը ադրբեջանցիք։ Ռուս խաղապահը պետք է այդ կողմերը պահի։ Նա նաև մեղադրում է իշխանություններին հայկական շահին պատշաճ ձևով դեր չկանգնելու մեջ։ Ինչը կատարվում Լաչինի Միջանցքի շուրջ քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Ադրբեջանի նպատակները པարզ են՝ քայլ առ քայլ կատարել այն գործողությունները եւ առաջ բերել այն խաղակարտերը, որոնք թույլ են տալիս իր օրակարգն առաջ մղել։ Լաչինի Միջանցքը հերթական արարն է ըստ նրա։ Իսկ Միջանցքը Ռուսաստանը դիտարկել եւ դիտարկելու է անհրաժեշտության դեպքում թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ սակարկության առարկա։ Սրա մեջ վերլուծաբանը կասկած չունի։ Արևմուտք Ռուսաստան հակամարտությունը պատերազմի ձևով ընդանում է ուկրաինական ուղությունում, դիվանագիտական պայքարի ձևով փաստացի դրսևորվում է նաև Կովկասում։ Այստեղ բնականաբար առանցքային ելակետային հարցերը Իրանի խնդիրն են, Ռուսաստանի ազդեցության խնդիրը, ընդհանրապես նաև Կովկասի նշանակությունը դեպի մերձարևելյան ռեգիոն, դեպի կենտրոնասիական ռեգիոն եւ այստեղ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը վերածվում է պայքարի գործիքի միջոցի ազդեցության հնարավորության եւ մենք տեսնում ենք արևմուտք Ռուսաստան այդ պայքարը նախաձեռնողականությունը սեփական ձեռքում պահելու իմաստով սրանից փորձում է օգտվել Բաքուն, նաև օգտագործելով այն ռեսուրսային առավելությունը, որ ունի հայկական կողմի նկատմամբ, բալանսի, այսպես ասած, խախտվածությունը հօգուտ իրեն։ Ռուսաստանն ունի գերխնդիր՝ թույլ չտալ Կովկասում նոր բռնկում։ Նույն խնդիրն ունենք մենք, ասում է։ Մեզ համար իրավիճակը բարթանում են ռանով, որ Ռուսաստանը դարձյալ մեր հաշվին է փորձելու հետաձգել իր համար ռիսկային մեծ պատերազմը, որի բուն մոտիվն իհարկե լինելու է Իրանը, ասում է զրուցակիցս։ Միևնույն ժամանակ, եթե խոսենք շատ կոնկրետ Լաչինի միջանցքի առումով, ապա այստեղ գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը հարցը անմիջականորեն կապում է, այսպես ասած, Հայաստանի տարածքով իրենց ներկայացրած իրենց ձևակեր կերպած Զանգեզուրյան միջանցքի հետ եւ փորձում անել առավելագույնը այստեղ որոշակի նույնական պատկեր ստանալ այնքանով որքանով որ կստացվի Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ մենք խնդիր ունենք անել առավելագույնը, որպեսզի չստեղծվի մեր որևէ կորուստ Ռուսաստանի վրա դուրս գրելու իրավիճակ, քանի որ դա ոչ տեղին ու նույնիսկ վտանգավոր է նման բարդ իրավիճակում։ Մենք հասկանում ենք, որ խաղաղապահները դրանք քաղաքականության գործիքներից մեկն են եւ այստեղ աշխատում է քաղաքական տրամաբանությունը, իսկ այդ տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ Ռուսաստանը հենց այն մրցակցության արևմուտքի հետ այն պայքարի դիմակայության շրջանակում, որ ծավալվում է, առավել նախընտրում է Ադրբեջանի հետ պայմանավորվելը, ես էլ չեմ խոսում Թուրքիայի մասին, քան Ադրբեջանի հետ արճակատման գնալը եւ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այս հանգամանքը լինելու է մշտապես, այլապես Ադրբեջանի հետ կպայմանավորվի պայմանավորվի, այսպես ասենք, արևմուտքը եւ նաեւ հենց այս հանգամանքն է, որ Բաքուն փորձում է օգտագործել Սա մեր գլխավոր մարտահրավերն է, ասում է Բադալյանը, ինչպես աշխատել թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի հետ, որ เป զի քաղաքականության գործիքներն աշխատեն հայկական շահի օգտին։ Այս ենթատեքստում քաղաքագետը կարևորում է Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների կողմից բարձրացվող միջազգային մեխանիզմների հարցը, որոնք այդ քաղաքականության գործիքներից մեկն են։ Արկա գերակա մեխանիզմը խաղապանների մանդատը չի աշխատում արդյունավետ, միևնույն ժամանակ այլ նախաձեռնողներ փորձում են դա օգտագործել իրենց ռազմավարությունը առաջ մղել ստեղծելու համար, ինչից փորձում է օգտվել Բաքուն եւ այս պայմաններում իհարկե հայկական կողմին չի մնում այլ բան, քան այդ հարցերը նաեւ իր տեսանկյունից բերել օրակարգ, մի կողմից ցույց տալով, որ ինքը պատրաստ է դրանց ուղղությամբ աշխատել եւ ամենևին այսպես միարժեք կաշկանդված չէ գոյություն ունեցող մեխանիզմով եւ մանդատով, միևնույն ժամանակ նաեւ ակնկալում է, որ նրանք, ովքեր իրենց գործողություններով, իրենց նախաձեռնություններով կամա թե ակամա կասկածի տակ են դնում եղած մանդատների արդյունավետ ազատությունը, միևնույն ժամանակ նաև պատասխանատվություն ունենան սեփական նախաձեռնությունների շրջանակում եւ ոչ թե ստեղծեն անվտանգային վակուում, որից կրկնեմ, փորձելու է շահել եւ իր օրակարգը առաջ մղել Ադրբեջանը, Լրացուցիչ մեխանիզմների խնդիրը հայկական կողմի համար էգզիստենցիալ խնդիր է զրուցակցից խոսքով եւ անկախ նրանից թե արդյունավետ է աշխատում մեկ կոնկրետ մեխանիզմը թե ոչ, մենք պետք է պատրաստ լինենք եւ առավելագույնն անենք բազմակողմ անվտանգային միջավայրի ձևավորման համար, հատկապես որ աշխարհակաղակականությունը հիմա անկանխատեսելի է։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։